Hier sy senior ambtenare en die gouverneurs van die provincie wees van die Eefraat rivier gegee. Hier die mense het van toe af hulle ondersteuning aan die volk in die tempel van God gegee.